iba pa sa po sa safilan car any sana ini sa baybayan. Ibalisan na ang milya. Kung sayan higwanin maraayasin higwanin marawat. Naman higwanin nasa pabulkanan sa kaphedasin mabman mahihiling mo kung ano ang may kubot sabihan ay pagorgulyo alagad pawan mo aponin pigatsuasin sarong kaphedasin magkakaigo aponin um kukiran kadat witi kachukay.